wa banayna min mahi fawqakum sengo dow moɗon sab'an jeeɗiɗi shidaɗan tiiɗuɗi imana min mahi kammuli jeeɗiɗi sengo dow moɗon ko tawata ko tiiɗuɗi hay hunde ko wawi ɗi dillinde ɗon ala siwana ñande kanko allah o muuyi ittugol ɗi wo